lingvo uso kiel barometro por interrilatoi. Se paroi estas separigiontai, tiam tio montrigas jen ca en ilia electo de vortoi. Ilia linguaggio farigas en tutte pli persona, pli neformala, cae la vorto mi estas daure cae ripete applicata. Tion montras la analizo de unu miliono da forumai contribuoi sur la platformo Reddit. Fresh amigintoi emas surhavi ros colorain oculvitroin. Amo povas esti batalcampo, cae forlasitoi plendas prisia rompita coro. Por grandai sentoi poetoi cae normal mortuloi ofte electas grandain vortoin. Sed shaine tiai florumai ali prescriboi, cae vorto ricai metaforoi, ne estas tiel gravai, se temas pritio, cion iu vere sentas. La sento status speguligas pli en malgrandai vortoi, kiwi servas por plenigi truoin en fraso, au kiui havas certan funccion, kiel articoloi, conjunccioi au pronomoi, diras sciencisto de la Universitato de Texaso en Austin, kiu de du jardecoi sisteme, cae automatizite, prilumigas la emocian en havon de linguaggio. Cetio montrigis, che la Roma sin trovo estas suffice de legebla el tiu principe sen haba nivelo. Exemple, ciu iu estas solezza au ciu iu suferas. Tio funccias laula usona psicologo inter alie, tiel bone pro tio, char ne eblas stiri tion aspecton de linguaggio tiel facile per la volo precipe la usado de personae pronomoi kiel mi cae vi montrigis en la pasintai prilumigoi ofte kiel informo dona. Homoi cun malcertezzo, au tiai cun sociai problemoi, lautio tre ofte diras mi. Ancao ce linguaggio de politicistoi, estas elegebla kelk io ciel tion faris la teamo de la psicologo. Nova analiso de tiu gruppo nun sugestas che tiai subtilai lingvai indicoi et taugas por prognoso pri interrilatoi. Ili analisis por studo unu milionon da contribuoi sur la socia novajo platformo Reddit. La messaggioi estis publicigitai de ses mil octcent usantoi de Reddit en la iaro antau cae post ilia separigio de partnero. Lautio, vere la linguaggio, tio estos precipe la usado de funcciae vortoi, sistemetse shangigis, cae tio ocasis iam gis trimonatoin antau la vera separigio, scribas la autorinoi. Gis duona iaro poste, la shangioi estis ancora troveblai. Ciu iu estis forlasita au mem forlasis iun, tio ce tio ne ludis rolon. Aspectas tiel, che la separigio, longe antau o la persona conscias pritio, iam genas ties vivon, diras autorino. Generale la linguaggio farigis pli subiectiva cae pline formala, ecce tutte ne personae au emoziae temoi cae contribuoi. Por la esploristinoi tio est as signo portio che la viroi cae virinoi dum tiu momento habis problemon pri analisa cae razia pensado. Multae coniunctivoe kiel estus au povus cae la ofta usado de lau causae cunnodajoi per char au protio estis plua indico por tio che la concerna homoi homo devis in tiu momento mense pri labori ion. A parte ofte estis applicata la pronomoi mi kai ni. Evidente se parigiontoi kai se parigintoi concentrigios tre multe prisimem. La ofta usado de la pronomo mi cun ligigas foie ancau cun depresioi cae funebro. Deprimitai homoi estas tre rilatantai al si mem, cae malpli al aliai. Cio igas la lingvo analizon tiel attento capta, estas che psicae sequoi de vivo crisoi estas observeblai quasau real tempe. En la caso de separigioi de paroi, montrigas che tivi separigioi mal ofte alvenas complete el la blua cielo.